Hrvatski radio, obrazovni program. 27. travnja 1945. godine. Jutro je. Na cesti južno od talijanskog grada Donga, smještenog na zapadnoj obali jezera Komo, talijanski komunistički partizani iz brigade Garibaldi zaustavili su kolonu automobila, kamiona i oklopnih vozila. Vozila su bila puna talijanskih fašista i njemačkih vojnika. Nije bilo jasno kuda su oni krenuli. Početkom travnja na talijansku čizmu je došlo proljeće i saveznici su pokrenuli svoju veliku ofenzivu. Do 20. travnja zaobiđena je Bolonja i savezničke su divizije izbile u dolinu rijeke Po. Nakon toga britanska osma armija krenula je prema sjeveroistoku i Veneciji. Američka peta armija imala je za cilj prodor na sjeverozapad prema Milanu. Američka 92. divizija probila je njemačku obranu kod Specije i jurnula prema Dženovi i Monaku. Sustav obrane njemačke vojske na Apeninskom poluotoku se raspao. Možda su njemački vojnici, italijanski fašisti iz kolone koju su zaustavili partizani kod Donga pokušavali krenuti prema Švicarskoj. Možda su namjeravali spas po tražiti u Austriji. Što god da su namjeravali, to im nije uspjelo. Taj dio Italije bio je prepun partizana. Pripadnici brigade Garibaldi počeli su pretraživati konvoj. Christopher Dugan u knjizi Snaga sudbine povijest Italije nakon 1796. piše. Nakon nekoliko sati pregovaranja i natezanja, dogovoreno je da se Njemcima dopusti da nastave put, ali da će Talijani biti predani partizanima. Počela su se pretraživati vozila i u kutu jednog kamiona pod dekom primjećen je čovjek s njemačkom kacigom na glavi, odjeven u zimski kaput s ovratnikom navučenim na lice Izgledao je kao da spava. Pijan, vino, rekli su njeci. Ali partizani su postali sumnjičavi i izbacili su mu kacigu z glave. Muškarac je ustao, njegove oči caklile su se više od iscrpljenosti nego od straha i bez borbe predao svoju strojnicu i pištolj. Bio je otpraćen u gradsku vječnicu Donga. Uzbuđeni promatrači su vikali, to je on, Mussolini. konvoju su zarobljeni još neki ugledni fašisti i oni su odvedeni u gradsku vijećnicu u Dongu. Među njima su bili Marcello Petači i njegova sestra Klareta, dugogodišnja Mussolinijeva ljubavnica. Oni su se predstavili kao španjolski konzul i njegova supruga. Kada je pala noć, partizanske vođe počele su vijećati o tome kakva će biti sudbina Mussolinije i njegove pratnje. Jedni su ih htjeli predati Britancima i Amerikancima. Većina je pak htjela da im sudi Narodni tribunal. Prema njima, fašizam su uništile savezničke vojske, ali bi predstavnici pokreta otpora ovako barem imali priliku da se obračunaju s vođom fašističkog pokreta. Christopher Dugan piše. Donesena je odluka da se na čelo naoružane postrojbe koja je trebala izvršiti pravdu postavi pukovnik Walter Audisio. čije je ratno ime bilo pukovnik Valerio. On je bio komunist koji je zbog svog antifašizma 1930-ih proveo pet godina u zatočeništvu. On je stigao u Dongo u rano poslijepodne 28. travnja 1945. Pukovnik Valerio saznao je da su Mussolini i njegova ljubavnica proveli noć na jednoj farmi u obližnjem selu. Valerio je došao na farmu u pratnji naoružanih ljudi. Zatekao je Mussolinija odjevenog u sivi kaput. Nekadašnji duče bezvolno je stajao pored svoje ljubavnice. Christopher Dugan piše. Razlika između javne herojske pojave diktatora i zemaljske privatne stvarnosti bila je upadljiva. Njegova pojava bila je posve različita od slike jakog i energičnog muškarca koju je izgradila fašistička propaganda. Prisjetio se jedan od partizana. Njegove podlaktice su bile malo podignute i u rukama je držao futrolu za naočale. Valeriju je Mussoliniju izjavio da ga je došao izbaviti. Mussolini je ispočetka bio sumnjičav, ali kada su napustili kuću njegovo je povjerenje raslo. Okrenuo se prema Valeriju i rekao, ponudit ću vam carstvo. Pukovnika Valerija ponuda je ostavila ravnodušnim. Njegova malena postrojba pratila je Mussolinija i njegovu ljubavnicu prema malenom seoskom trgu s fontanom gdje je čekao parkirani automobil. Partizanski vođa, komunist koji je pet godina proveo u fašističkom zatvoru i njegovi partizani promatrali su čovjeka koji je od 1922. bio gospodar života i smrti u Italiji, kako u velikom sivom kaputu korača prema malenom trgu. Njegova ljubavnica spoticala se u svojim crnim cipalama s visokom petom. Tri žene iz sela su na fontani prale rublje. Mussolini i Petačijeva bili su odvezeni do vrata Vile Belmonte u Đulinu di Medzegra, gdje im je Valerio zapovjedio da izađu iz automobila. Gurno ih je prema zidu. Nije jasno je li im pročitao ovu presudu. Prema zapovjedi Generalnog zapovjedništva vojske dobrovoljaca slobode, ovlašten sam da izvršim pravdu prema talijanskom narodu. Vjerojatno presuda nije čitana. Petačijeva je zagrlila Musolinija. Valerio je povikao da ga pusti. Povukao je okidač svoje strojnice, ali ona se zaglavila. Morao je posuditi drugo oružje. Francusku strojnicu uzetu od fašista koji su bili uhićeni dan prije. Strojnica je na kraju cijevi imala zavezanu trobojnicu. Prije nego što je strijeljan, Duče je pokušao rastvoriti svoj kaput i povikati ciljajte prema srcu. Službene komunističke verzije Mussolinijeve smrti ne spominju taj čin. Smrtna presuda nad Mussolinijom i Klaretom Petači izvršena je negdje oko 4 sata poslije podne. Pukovnik Valerio krenuo je prema Dongu. Već mu je prije bio pokazan popis fašistima zarobljenim prethodnog dana on je pored nekih imena nacrtao križić. Bio je to znak da su ti ljudi određeni za streljanje. Partizani koji su zarobili kolonu prosvjedovali su zbog toga. Nisu bili sigurni da taj pukovnik poslan iz Milana može tako raspolagati s njihovim zarobljenicima. Među osuđenima na smrt bio je i Nikola Bombači, jedan od utemeljitelja komunističke partije Italije koji se u 30. godinama približio fašistima i koji je tijekom trajanja Republike Salo postao jedan od najbližih Mussolinijevih suradnika i prijatelja. Pored njega na smrt su osuđena još 14 storica fašističkih funkcionara. Odvedeni su na središnji trg u Dongu. Partizani su ih leđima okrenuli prema strljačkom vodu. Jedan od fašista, Francesco Baraku, zatražio je da mu pucaju prsa. Valerio je to odbio prije nego što je dana zapovjed za otvaranje vatre, fašisti su podigli ruku fašistički pozdrav i povikali živjela Italija. Valerio im je odgovorio povikom. Čija je to Italija? Christopher Dugan piše. Tijela su bačena na kamion koji je otišao za Milano. Odredište je bila Piazzale Loreto – Trg na kojem su 10. kolovoza 1944. godine talijanski fašisti po njemačkim zapovjedima strijeljali 15 političkih zatvorenika. Bila to odmazda za partizanski prepad. Tijela strijeljanih jedan su dan bila izložena pekućem suncu. Nakon zaustavljanja u Đulinu de Medzegra, kako bi se pokupila tijela Mussolinija i Klarete Petači, kamion je stigao na Piazzale Loreto u ranim satima 29. travnja i istovario svoj teret na tlo. Brzo se okupila golema gomila ljudi i tijela strijeljanih postala su predmet svih mogućih oblika ponižavanja. Na njih se pljuvalo, pucalo, udaralo ih se i izazivalo. Hajde sad održi govor. Mussolini, Petačijeva i još nekoliko poznatijih figura obješeno je za noge za nosače na benzinskoj postaji. Tijela su skinuta s nosača nakon par sati. Skidanje je zapovjedio Riccardo Lombardi, novi prefekt Milana. Benito Mussolini je svoj kraj dočekao kao duče i ministar vanjskih poslova Talijanske socijalne republike. Ta se marionetska država nacističke Njemačke neformalno zvala Republika Salo, prema malenom odmarališnom mjestu na zapadnoj obali jezera Garda, gdje Mussolini u vili Feltrinelli smjestio svoju rezidenciju. Ta marionetska država prestala je postojati 25. travnja 1945. Tog je dana u sjevernoj Italiji izbio opći partizanski ustanak koji u savezničku proljetnu ofenzivu dokrećio njemačku vlast nad sjeverom Italije. Zajedno s njemačkom vlašću nestala je i Republika Salo. Do 1. svibnja oslobođen je cijeli sjever Italije. Italija je ušla u novo razdoblje svoje povijesti. Danas u povijesti četvrtkom započinjemo serijal o posjeratnoj povijesti Italije. Naš sugovornik je dr. Damir Grubiša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. 45. godine Italija je zašla iz toga rata duboko podijeljena. Treba uzeti u obzir da je naravno od 1943. do 1945. godine Italija bila s jedne strane okupirana od strane Njemaca, a s juga su nadirale savezničke snage. Ono što je najbitnije reći da je i Italija i da su saveznici prihvatili talijansku predaju, kapitulaciju, sklapanje primirja i omogućili joj da se pridruži saveznicima. Tako da je Italija ušla 1945. godine, dakle u porače s jedne strane kao zemlja koja nije bila na strani gubitnika, a s druge strane na sjeveru gdje je zemlja bila okupirana od strane Njemaca koji su naravno grčevito se branili od nadiranja savezničkih snaga s juga, bio je vrlo jak partizanski pokret, antifašistički pokret, koji je imao nekoliko komponenti, naravno, i tamo su vrlo jaki bili ljevičari, komunisti, a s druge strane ste imali one građanski oblik pokreta otpora koji se paralelno razvijao, ali su oni svi skupa bili objedinjeni u takozvani komitet ili odbor narodnog oslobođenja. Odbor narodnog oslobođenja se sastoji od raznih frakcija. Tu su bili naravno pored komunista, jaki socijalisti i ono što je najvažnije, članovi i pristaše narodne stranke, odnosno narodnog pokreta Italije koji su zapravo bili demokršćani iz čega se kasnije razvila i demokršćanska stranka. Tako da su to bile te tri komponente, komunistička, socijalistička i demokršćanska, koje su bile zapravo sjedinjene u tim odborima nacionalnog oslobođenja i koje su vodile zapravo partizanski rat. Talijanski kralj Vittorio Emanuele III. imao je 25. srpnja 1943. godine zakazan sastanak s Mussolinijem. S fašističkim vođom kralj se trebao susresti u 5 sati poslijepodne. Ali kralj je tog dana u 11 sati primio maršala Pietra Badolja, imenovao ga za premijera vojne vlade. Nije to bio posebno hrabar potez. 10. srpnja trupe zapadnih saveznika iskrcale su se na Siciliji i brzo su napredovali. Saveznički pak uspjeh natjerao je veliko vijeće fašističkog pokreta da s 19 glasova za i samo 7 glasova protiv naloži Benitu Mussoliniju da obnovi prerogative kralja i parlamenta. Od tih se udaraca Mussolini nije mogao oporaviti. Kada je Mussolini stigao na zakazani sastanak s kraljem, automobil koji je vozio njegove tjelohranitelje zadržan je pred vratima palače. Na sastanku monarh je obavijestio Dučea da je odlučio zamijeniti ga s Badoljom. Dok je šokirani Mussolini izlazio pješice iz palače, dva karabinjera zatražila su od njega da ih slijedi zbog svoje sigurnosti. Duče je uguran u vozilo hitne pomoći i uhićen. Fašistički režim brzo se urušio. Fašistička partija i milicija nisu niti pokušali osloboditi Mussolinija. Vlada maršala Badolja pokušavala je uvjeriti nacističku Njemačku da će nastaviti ratovati u svog dotadašnjeg saveznika. Postao je veliki strah od njemačke odmazde u slučaju povlačenja iz rata. S druge strane, Badoljova je vlada pokušavala stupiti u kontakt sa zapadnim saveznicima. Nova talijanska vlada slabo se snašla u toj situaciji. Njemačka vojska počela ojačavati snage na Apeninskom poluotoku. Saveznici su tražili od Badolja brzu akciju, potpisivanje primirja pa bezuvjetne kapitulacije i omogućavanje saveznicima da brzo prodru na sjever. Badoljova vlada je 3. listopada 1943. tajno pozvala saveznike da okupiraju Italiju. 8. listopada potpisano je Sljedeće noći saveznici su se iskrcali kod Palerma južno od Napolja. Njemačka je odgovorila okupacijom onog dijela Italije koji nije bio pod saveznicima. Adolf Hitler naložio je Otu Skorceniju i njegovim SS komandosima da oslobode Mussolinija iz pritvora. Fašistički vođa je na sjeveru utemeljio marionetsku državu, Talijansku socijalnu republiku. Italija će sve do svibnja 1945. biti bojište. Harold Macmillan, saveznički visoki povjerenik za Južnu Italiju i kasniji britanski premijer, je u svoj dnevnik zapisao da su Talijani imali dvojno iskustvo. Okupirali su ih Njemci i oslobodili saveznici i napisao je da je teško reći koji od tih procesa bio bolniji. Kad je 45. godine zemlja konačno oslobođena, to je bio 25. travanj, koji se računa kao dan oslobođenja Italije, onda je naravno došlo do one opće narodne katarze, pa je ispalo kao da uopće fašista nije ni bilo. To je jedan od povjesničara Giuliano Prokači kaže da su Talijani zaspali kao fašisti, a ujutro se probudili kao demokrati. I mnogi su svoju crnu košulju ili zakopali ili spalili ili jednostavno uništili i zaboravili odmah sve o čemu je riječ, a saveznici su im to omogućili. Tako da u Italiji nije došlo do one prave denacifikacije ili defašizacije do koje je došlo u Njemačkoj, iako su stvoreni ad hoc eh, sudišta koja su sudila ovim najvećim vođama fašizma, ali praktički nitko nije bio suđen, malo je bilo teških e, kazni. Problem je u tome što je e, nakon 1945. godine još uvijek e, bile su jake te antiantagonizmi između bivših fašista, između pogotovo komunista i komunističkih vodstva partizanskih odreda koje su čak počeli provoditi vlastite sumarne egzekucije na sjeveru Italije, zbog čega je naravno se situacija zaoštrila u Italiji i naravno komunistička partija morala se odreći takvog oblika represalija i naravno prihvatiti da se sve ide mirnim, legalnim putem, dakle putem sudova. Međutim, problem je u tome što nije bilo suđenja za ratne zločine u pravom smislu riječi, tako da je praktički ono što i mnogi talijanski povjesničari prigovaraju da nije došlo do te denacifikacije ili defašizacije koja bi onda omogućila zapravo kroz jedan dužo, duže razdoblje privikavanje i usvajanje nekih demokratskih načela. Tako da je Italija preko noći postala demokratska republika i to nagla, ta nagli zaokret zapravo se osjećao već i u prvim godinama i kasnije se preslikao i na E, razvoj političkog života u godinama koje su uslijedile iza rata. U lipnju 1945. Italija je dobila svoju prvu posljeratnu vladu. Pregovori oko sastavljanja vlade trajali su osam tjedana. Za premijera je izabran Ferruccio Pari, legenda pokreta otpora poznat i pod svojim ratnim imenom mauricio On je bio vođa partije akcije. Na čelu vlade neće dugo ostati. Zemlja je bila u previranju. Na sjeveru su zapravo vladali komiteti nacionalnog oslobođenja, koje su osnovale ustaničke snage. Velika većina partizana bili su komunisti. U ljeto 1944. bilo ih je oko 50 tisuća. Demokršćani su imali oko 20 tisuća partizana. Socijalistička i liberalna partija također su imale svoje partizanske postrebe. Već u studenom 1945. par je morao dati ostavku. Na mjestu premijera naslijedio ga je Alcide de Gasperi, koji je formirao umjereniju južnjačku vladu ili rimsku vladu. Ta je pak vlada postupno zamijenila vlast Komiteta za nacionalno oslobođenje na sjeveru s državnom vlašću. Te Gasperi je pak bio na čelu demokršćanske stranke, koja će obilježiti posjeratnu povijest Italije. Demokršćanska stranka je, kao što znate, u, u Italiji ima duboke korijene. Odmah nakon Prvog svjetskog rata stvorena je stranka akcije Partito d'Azione, koji je zapravo bio početni nukleus. Onda se stvorio pokret e, narodnjaka ili narodnjački pokret koji isto tako preuzeo demokršćanske ideje da bi na kraju De Gasperi to objedinio u jednu modernu demokršćansku stranku, talijanske demokršćane, i ta je stranka onda postala moćni čimbenik na talijanskoj političkoj sceni. Naravno, treba odmah reći da je ta stranka imala direktnu podršku Vatikana, odnosno katoličkog klera, i naravno svih vjernika. Praktički je, što bi se reklo, u crkvama se vodila na neki način i agitacija <laughs> za demokršćansku stranku i to je omogućilo onda da čak i relativno e, neinformirani, puki građani Italije zapravo se priklanjaju malo pomalo ovoj demokršćanskoj stranci. E, činjenica je da je komunistička stranka bila vrlo jaka i da je postojala opasnost ili mogućnost da ona 48. godine čak i pobjedi na izborima. Međutim, srećom došlo je do, do sukoba između socijalista i italijanske komunističke stranke koja je bila čvrsto prosovjetska u to doba. Naime, ne treba zaboraviti da je Palmiro Toljati, koji je bio na čelu Komunističke partije Italije, bio jedan od najžešćih kritičara Jugoslavenske komunističke partije i Titovog otpora Staljinu. Tako da je to omogućilo socijalistima da se žestoko posvađaju i da se maknu od, eh, staljini, od ideje staljinizma, a eh, komunistička partija Italije, čak i u prvo vrijeme kad se Kruščov učvrstio na vlasti, nisu htjeli odreći staljinističkih ideja, nego su tek malo pomalo prihvatili onda 20. kongres Komunističke partije Sovjetskog saveza, kad je Hruščovlje izvješće o Stalinovim pokoljima i o Stalinovim čistkama izašlo, onda je počela destalinizacija komunističke partije Italije. Kraj rata komunistička partija Italije dočekala je s najvećim brojem partizana i činilo se da je povijest na njezinoj strani. Doduše, nije moglo biti riječi o podizanju revolucije. Sovjetski savez i Josif Isarionović Stalin nisu namjeravali dopustiti takve ispade u trenutku dok su u Europi bile stacionirane brojne savezničke snage, dok je Sovjetski savez bio istrpljen ratom i dok je trebalo osigurati sovjetsku prisutnost u istočnoj i srednjoj Europi ali želja za promjenom kod dijela radničke klase u Italiji bila je velika. Mnogi su priželjkivali revoluciju, mnogi su zauzeli tvornice na sjeveru u zadnjim danima rata i mnogima se nije sviđao put kojim je krenula posljeratna demokracija u Italiji. Paul Ginsborg u svojoj povijesti suvremene Italije donosi ovu priču o životu radničke klase. Angelo Fumagali, 1945. godine radnik u ljevaonici u tvornici Ercole Marelli u milanskom predgrađu Sesto San Giovanni, ostavio je ovo svjedočenje o životu radničke klase na sjeveru u to vrijeme. Naše nadnice nikada nisu dovoljne je kao da ste zatočeni u malenom i uskom kavezu. Ako jedan dan kupite nešto za 10 lira, sljedećeg dana to košta 12 lira, pa onda 15. Kako bi imali prostora za disanje, morali smo poduzeti nešto. Štrajkovi su u te dane lako započinjali. Nije bilo potrebe za izradom letaka, samo se održao skup, pronijela se riječ i krenuli bismo. Prva velika bitka u tvornici bila je oko kantine i nije ju bilo teško dobiti. Šefovi nisu željeli popustiti jer je kantina bila neka vrsta skrivene nadnice. Na kraju je prefekt morao intervenirati. Za obrok u kantini sada smo plaćali 13 lira, 8 za čašu vina jer ona nije bila obvezna, dvije lire za prvo jelo i tri za drugo, sir, mortadelu ili omlet. Prema normalnim cijenama to je bilo skoro ništa vođe komunist Toljati Longo Pietro Sekija vjerovali su da u suradnji s demokršćanima mogu postići puno. Postigli su to da ih je de Gasperi nadmudrio. Dok su bili u vladi, komunistički i socijalistički ministri nisu puno postigli. Na primjer, ministar financija Mauro Skočimaro namjeravao je boriti se protiv inflacije i viška novca uvođenjem progresivnog poreza na zamjenu starog za novi novac. Usto progresivni porez bi oporezovao najbogatije i njihovo bogatstvo upotrijebio za oporavak nacije. Od plana nije bilo ništa. Nakon zavlačenja komunista i socijalista, De Gasperi ih je isključio iz vlade i tako osigurao nadmoć demokršćana. I tako će sve biti do kraja hladnog rata. Demokršćani su uspjeli naravno između ostaloga i zato jer su se oslanjali na vrlo dobru suradnju s širom Europe. Treba znati između ostaloga da je jezgro za integraciju Europe krenulo upravo iz demokršćanskih voda. Naime, De Gasperi i predsjednik talijanski Einaudi su sajedno sa Konradom Adenauerom i Robertom Schumannom i Jean Monnetom bili ta jezgra koja je raspravljala o mogućoj europskoj integraciji i zapravo oni su doveli do Šumanove deklaracije i između ostaloga i do stvaranja Europske zajednice za ugljen i čelik. Tako da s jedne strane ste imali komunističku partiju Italije koja se oslanjala na Sovjetski savez i to bez obzira što je bilo popularno u jednom dijelu radničke klase Italije, ipak je izazivalo stanovite otpore i naravno da je onda uz posredstvo i uz veliku aktivnost Amerikanaca došlo do na neki način blokiranja mogućeg ishoda. Tu je naravno došlo i do žestokih sukoba, pa čak je do i, velik broj poginulih bio u toj, u toj kampanji pred izbore 48. godine, ali ovaj za nekoliko glasova su recimo pobjedili demokršćani i otuda je onda slijedi ono razdoblje demokršćanske vlasti koje je trajalo sve do 1993. godine. Godine 1948. održani su opći izbori. Bili su to burni izbori. De Gasperi i njegovi demokršćani oslonili su se na Sjedinjene američke države, koje su nakon usvajanja Trumanove doktrine namjeravale zaustaviti širenje komunizma na zapad. Italija se činila kao zemlja u kojoj bi komunisti čak mogli pobijediti na izborima. Američki novac slijevao se u Italiju. U prvih tri mjeseca 1948. SAD su Italiji dale takozvanu privremenu pomoć u iznosu od 176 milijuna dolara. Američki veleposlanik James Dunn je pak dao sve od sebe da na putovanjima po Italiji pokaže dolazak te pomoći. Svaki dolazak broda s hranom, ljekovima bio je povod za veliku svečanost. Sjedinjene države su imale i veliku talijansku zajednicu koja se također uključila u kampanju. Hollywoodske zvijezde snimale su poruke talijanskom narodu. Milijuni pisama poslane su u staru domovinu. Nadbiskup Njorka, kardinal Francis Spellman, je uči izbora dao ovu izjavu. Za jedan mjesec Italija mora izabrati vladu. Ne mogu vjerovati da će talijanski narod izabrati Staljina umjesto Boga, Sovjetsku Rusiju umjesto Amerike. Amerike koja je uradila tako puno i spremna je učiniti puno više ako Italija ostane slobodna, prijateljska i nesputana zemlja. U trenutku dok je kardinal izgovarao ove riječi, pored njega je stajao predsjednik Sjedinjenih država Harry Truman. I demokršćani su vodili žestoku kampanju. Njihovi posteri prikazivali su prizore poput talijanskih majki koje štite djecu od komunističkih vukova, zmija koje na sebi imaju natpis Slobodna ljubav i golemog staljina koji nogama gazi spomenik Viktoru Emanuelu II. Tim psihološkim strahovima dodani su oni materijalni. Ne misli, proklamirao je jedan demokršćanski pamflet, da ćeš stoljati ovim govorima moći začiniti svoju pašta šutu. Svi inteligentni ljudi glasat će za De Gasperija, zato što će on besplatno od Amerike nabaviti brašno za tvoje špagete, kao i umak za njih. I komunisti su vodili žestoku kampanju, ali sami su napravili nekoliko teških pogrešaka. Jedna od njih bila je opravdanje komunističkog puča u Čekoslovačkoj. Izborna kampanja završila je ovom izmjenom uvreda te Gasperi optužio Toljatija da ima noge poput vraga, to jest da na jednoj nozi ima papke. Toljati je odgovorio da ne namjerava pokazivati kako ima sasvim zdravu nogu, ali da je na jednoj od njih ima obuvenu potkovanu cipalu koju će čvrsto zabiti u De Gasperijevu stražnicu kada izbori budu gotovi. Na kraju demokršćani su dobili 48,5% glasova i od 574 mjesta u zastupničkom domu parlamenta dobili su njih 305. Naroda fronta, komunista i socijalista dobila je 31% glasova. Na izborima 1946. dobili su 39,7%. U prvom redu treba uzeti u obzir da je od 46. do 48. je Italija, u Italiji vladala jedan ferment aktivnosti, a to je bilo oko ustavotvorne skupštine. Postavilo se uopće pitanje kakva će Italija biti republika. Bez obzira na to što, se na referendumu većina ljudi opredijelila, većina talijanskih građana opredijelila za republiku, bilo je vrlo značajno pitanje kakva će ta republika biti, pa je bilo vrlo jakih e, tendencija da ta republika bude predsjedničkog tipa, po uzoru na Sjedinu američke države, gdje predsjednik ima glavnu riječ u vođenju, u formuliranju, u donošenju politika i u implementaciji tih politika, ali na kraju je prevladalo mišljenje da to bude jedan parlamentarni sustav sa jakom ulogom predsjednika Republike koji bi trebao biti kontrolor i jamac političkog sustava. Naime, e, činjenica jest da se predsjednik Republike bira u parlamentu, i to na taj način da se prvo traži kvalificirana većina, a nakon trećeg glasovanja moguće je običnom većinom izglasovati predsjednika. Međutim, činjenica je da je tom predsjedniku su dane još i neke ovlasti samostalne kontrole. Dakle, on može i blokirati zakone, a može i intervenirati. Ali je činjenica da je to uspostavljena kao jedna parlamentarna demokracija. To je bila jedna pluralist, izrazito pluralistička demokracija, takozvana fragmentarnog pluralizma. Međutim, malo pomalo se ta demokracija razvijala prema bipolarnom e, dvopartijskom sustavu i danas mi zapravo imamo dvije velike skupine Nakon rata Italija je ostala duboko podijeljena zemlja. Fašizam nije pokopan. Nova je podjela nastala između demokršćana i stranaka okupljenih oko njih i Narodnog fronta komunista i socijalista. Pored toga postojala je podjela na bogati sjever i siromašni jug. Da stvar bude gora, u ljeto 1948. usamljeni fanatik po imenu Antonio Palante pucao je Palmira Toljatija i ozbiljno ga ranio. Po Italiji se proširio glas o atentatu. Zatvorene su trgovine, radnici na sjeveru prestali su raditi. Trgovi su se počeli puniti ljutim ljudima koji su atentat interpretirali kao početak općeg napada na ljevicu. U Torinu su radnici zauzeli Fiatove tvornice. Rudari u središnjoj Italiji zauzeli su poštanske urede. Ponegdje su napadnuti karabinjeri i policajci. U Dženovi su prosvjednici zavladali gradom. Paul Ginsborg u knjizi Povijest suvremene Italije donosi opis situacije na dan 14. srpnja 1948. Opis je dao komunistički sindikalni vođa. Emocionalna reakcija je bila golema ne samo među nama, već među cijelim stanovništvom grada. Štrajke nisu proglasile niti unutarnje komisije, niti radnička komora. Tvornice su same prestale raditi. Otišao sam kući, nisam znao što se događa. Jeo sam i opet izašao van. Svi su bili zaprepašteni. Rat je bio u zraku. Sastavljali smo popis naputaka kada su stigle vijesti da je na trgu masa svladala policiju i oduzela joj okolpna vozila. Bili smo praktički u stanju građanskog rata. Te noći Dženova je bila u rukama naroda. Oko 8 sati na večer šef policije nazvao je udruženje bivših partizana i rekao Pošaljite mi skupinu partizana kako bih mogao obraniti policijski stožer, jer ja sam ovdje potpuno izoliran. Sva je policija pobjegla. Svi. Bila je to strašna situacija. Kasnije sam dobio poziv od Divitorija. Ali samo je Dženova otišla tako daleko. Jeste li poludjeli? Kakva je sada to situacija? Dva mrtva, odgovorio sam. Po noći je bilo pucanja. Moglo je biti puno gore, sa svim tim mecima koji lete unaokolo. Čudo je da je samo dvoje ljudi mrtvo. Moglo ih je biti mrtvo četiri stotine. Vođe komunističke partije brzo su poduzele sve kako ne bi došlo do oružanih sukoba i općeg rata. I vlada je počela uhićivati ljude, doduše uglavnom one koji su prosvjedovali protiv atentata. Situacija se smirila, ali Italija je još uvijek tinjala. I to će se tinjanje nastaviti sve dok demokršćani budu imali vlast i dok će komunisti biti udaljeni od te vlasti. Između ta dva tabora smjestile su se brojne druge stranke i strančice. Činjenica je da je na tom spektru političkih snaga bilo puno više stranaka u doba 48. i, i na izborima 53. oko stotinjak stranaka se javilo. Tu su bile mnoge male, ugledne stranke, od liberalnih strančica, od republikanskih stranaka, bile su naravno i klasične stranke, manjine kao što su monarhističke, ali činjenica da je bio jedan veliki spektar tih snaga i da su te stranke, zahvaljujući tome što je Italija u to vrijeme usvojila načelo takozvanog razmjernog glasovanja, dakle e, bio je proporcionalni sustav glasovanja, tako da su sve te strančice mogle ući u parlament. Izborni prag je bio vrlo nizak, pa je onda to davalo iluziju jednog e, višepartijskog sustava koji je fermentirao, naravno u kome je bilo puno, puno tih aktera. S jedne strane je to bilo dobro jer je trebalo zapravo Italiju naviknuti na to što jest demokracija. Činjenica je da je ta Italija početkom 20. stoljeća razvila jednu liberalnu demokraciju, pogotovo do Prvog svjetskog rata. Međutim, iznad Prvog svjetskog rata naravno došlo je do koraka natrag, pogotovo sa fašističkom diktaturom. Italija je izgubila onu spoznaju o svojim demokratskim tradicijama koje su cvjetale početkom 20. stoljeća. U srpnju 1944. ministar poljoprivrede, komunist Fausto Gulo, počeo je donositi niz uredbi koje su trebale reformirati poljoprivredu, posebno na siromašnom jugu. manio Rossi Dorija, jedan od uglednih južnjačkih agronoma, je taj siromašni jug podijelio na dva dijela, onaj koji je pokriven drvećem i goli jug. Onaj pokriven drvećem bio je bogatiji. Bio je prekriven maslinama, limunom, naranđama i vinovom lozom. Ali tog je juga bilo malo. Uglavnom su te kulture uspjevale na jugu, kod Otranta, Barija i dijelu Apulije i na bogatoj zemlji oko vulkana Etna na Siciliji. Ali i tamo su seljaci bili siromašni. Uglavnom su to bili napoličari. Obitelj jednog napoličara ovako opisuje Paul Ginsborg. Godine 1931. obitelj Alfija sastojala se od pet članova. Alfija 37 godina, Lucije njegove supruge 34 godine, troje djece, kćeri Marije i Karmele i jednoga sina Salvatorea. Jedna im je kćer umrla od upale pluća kada joj je bilo sedam godina. Svi članovi obitelji patili su od malarije, uostalom od toga je patilo gotovo sve stanovništvo u njihovom gradu. Alfijeva obitelj živjela je u primitivnim uvjetima u dvije prizemne sobe s obližnjom malenom stajom, u kojoj je obitelj smjestila mazgu i kokoši. Osim poljoprivrednih alata, obitelj jedva da je imala neko vlasništvo. Osim središnjih ulica, ulice u Lentiniju su bile nepopločene i bez odvoda. Ulica gdje je bila Alfijeva obitelj, zimi bi postala opaka, smrdljiva i kaljužava lokva, a ljeti bi se pretvorila u prašnjavu jamu. Goli jug bio je još siromašniji. Karlo Levi, pisac, slikar i novinar, je 1930. godina bio od fašista protjera na jug, u jedno selo u pokrajini Bazilikata. U knjizi Krist se zaustavi u eboliju, ovako je opisao odnos seljaka prema državi i uvjetima u kojima su živjeli. Što ti seljaci imaju s državom, moći i vladom? Država, u kakvom god obliku ona bila, za njih je značila družinu iz Rima. Svatko zna, govorili bi, da družina iz Rima ne želi da živimo poput ljudskih bića. Postoje tuče, odroni, suše, malarija i država. To su neizbježna zla. Tako je oduvijek bilo, tako će oduvijek biti. Tjeraju nas da ubijamo naše koze, odnose naš namještaj, a sada nas tjeraju u rat. Kakav život! Vulo je dekretima pokušao poboljšati položaj seljaka dekreti su trebali reformirati ugovore tako da bi Poličaru ostalo barem 50% uroda. Seljacima bi se dalo dopuštenje da obrađuju napuštenu ili zapuštenu zemlju. Seljaci su se mogli udruživati u zadruge i tako dalje. Gulovi dekreti uglavnom su opozvani nakon rata. De Gasprijeva vlada krenula je sa svojom reformom poljoprivrede. Protiv provođenja gulovih uredbi ustali su zemljoposjednici. Potporu im je davala i mafija te Gasperijeva reforma nije bila tako opsežna, ali ona je imala svojih protivnika. Problem Italije je bilo naravno što je bio veliki debalans i velika razlika između sjevera i juga. Jug je bio izrazito zaostao, gdje je dominirala poljoprivreda i naravno gdje je Italija doživjela od 900. godine jednu degradaciju. Upravo zato jer je e, liberalna vlast početkom 20. stoljeća favorizirala industrijsku proizvodnju, industrijski rast, došlo do zaostajanja e, juga, a osim toga jug, na jugu su još vladali takozvani polufeudalni odnosi. Činjenica je da na Siciliji, Kalabri, Sardini bila je velika moć tih latifundista i, i, i zemljoposjednika i da je zapravo tu malo bilo progresa. Činjenica je da se moralo dakle voditi računa o tome da se ta zemlja ujedini. Poznato je da još neposredno nakon ujedinjenja, dakle 1871. godine, jedan od najvećih aktera ujedinjenja, to je bio grof Cavour, odlučio, on je bio iz pokrajine Piemont, francuskog podrijetla je bio, i kada je, je Italija konačno ujedinjena, on je poželio da vidi kako i taj jug Italije izgleda. I on je došao samo do Toskane, i na sjever Lacija i kad je tamo došao, vratio se, prekinuo je svoje putovanje i rekao da smo znali kakva Italija, ne bismo je nikad ujedinili. Za 1953. godinu raspisani su opći izbori. Demokršćani nisu bili sigurni u svoju pobjedu. Reforme na jugu oduzele su im dio glasova. Tamo su napredovali ultradesni monarhisti i neofašisti. Sumnjalo se i da će komunisti i socijalisti dobiti veći broj glasova. Na lokalnim izborima 1951. i 52. demokršćani su dobili samo oko 35% glasova. Poraz je de Gasperi pokušao izbjeći novim izbornim zakonom. Paul Ginsborg piše. De Gasperi i Gonela, tajnik demokršćana, tvrdili su da razmjerni sustav koji je zadan ustavom ne treba smatrati nedodirljivim. Predložili su novi izborni zakon, po kojemu bi svaka koalicija stranaka koja dobije više od 50% glasova na izborima dobila dvotrećinsku većinu u parlamentu, u zastupničkom domu. Plan je propao na izborima. Demokršćani i njihova koalicija u koju su ušli liberali, socijaldemokrati i republikanci dobila je 49,85% glasova nadpolovična većina glasova i apsolutna većina u parlamentu izmakla im je za 57 tisuća glasova. Komunisti su dobili 22,6% glasova, socijalisti 12,7%. De Gasperi nije uspio formiti novu vladu. Njezinog sastavljanja prihvatio se demokršćanin Giuseppe Pella. De Gasperi umro 1954. godine. Uglavnom je situacija bila vrlo napeta. Činjenica jest da u to vrijeme komunistička partija još nije bila potpuno prihvatila način parlamentarne borbe i stalno je postojala mogućnost da se naravno radnici mobiliziraju i da dođe ili do državnog udara ili do takozvane revolucije. Tako da se zapravo ono što se htjelo napraviti to je i relativno stabilna vlast i demokršćani su onda naravno inzistirali na tome da se stvore pretpostavke da se, ako ništa drugo, eliminiraju ove najveće opasnosti, jer ta najveća opasnost je bila od narodnog ustanka na sjeveru, jel? a naravno i na jugu zbog nezadovoljstva životom je situacija je bila u stanju vrenja, tako da se moglo očekivati i bilo je mnogo socijalnih sukoba, tako da je u tom trenutku bilo najvažnije ustaliti tu vlast, konsolidirati tu vlast. A naravno, naravno da su tu bile mnoge makinacije i, i naravno da je onda ta leđe trufa ili kako se zove zakon prijevara bio je ključni moment koji je omogućio naravno demokršćanima da zadrže vlast. I naravno to je izazivalo veliko nezadovoljstvo i velika trvenja i velike sukobe. Međutim, da nije došlo do 20. kongresa Komunističke partije Sovjetskog saveza, vjerojatno bi se to nastavilo. Međutim, nakon toga to je bio veliki udar za komunističku partiju i ona je se okrenula prema sebi i preispitivanju uopće svoje uloge. I naravno došlo je onda do poznatog memoranduma ovaj, Palmira Toljatija u kome zapravo on vrši jednu autokritiku i u kome traži da isključivo se komunistička partija orijentira na parlamentarne oblike borbe i da u tim parlamentarnim oblicima borbe mora tražiti savezništvo što širih snaga, uključivši dakle i onoga što će kasnije biti nazvan povijesni kompromis, dakle kad je Moro, Aldo Moro prvi puta dopustio da komunisti uđu u vladu. kraja hladnog rata komunisti neće uspjeti ući u vladu, bez obzira koliko posto glasova dobili na izborima. Takvo stanje uz kroničnu nestabilnost talijanskih vlada i okoštalost političke scene dovešće do niza političkih kriza i stalnih nestabilnosti. Ali na jednom drugom polju Italija će procvasti. U 50. godinama 20. stoljeća doći će do onoga što će u povijest ući kao talijansko gospodarsko čudo govori dr. Damir Grubiša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Tome je u prvom redu pridonio Maršalov plan, naravno. Maršalov plan je predvidio za zemlje Zapadne Europe značajnu financijsku pomoć u izgradnji i u rekonstrukciji. To je bio jedan izvor. Drugi izvor naravno je dolazio neposredno i od strane Sjedinja američkih država i američkog kapitala Italijani su vrlo značajni segment populacije Sjedinjenih američkih država i došlo je u tom trenutku do velikih američkih investicija. I treći faktor koji je tome pridonio je naravno stvaranje zajedničkog tržišta, u prvom redu zajednice za i čelik. Ona je omogućila upravo jedan ekonomski bum. S četvrte strane treba pogledati još jedan značajni element. Italija je bila jedan od važnih stupova Sjevernoatlantskog pakta, tako da je e, Sjevernoatlantski pakt upravo od tih baza u Italiji stvorio svoj punkt za moguću odskočnu dasku prema istoku. Tako da je onda došlo do investicije velike u talijansku industriju koja bi upravo potpomogla tu stratešku lociranost i strateško razmještanje NATO-a prema istočnoj Europi. Poznato je da su vojne baze, zrakoplovne baze i uopće vojne baze u Italiji bile zapravo orijentirane na moguću akciju i na Balkanskom poluotoku, ali i šire. Naravno, to se djelomično rasteretilo grčkim i turskim angažmanom, ali čini se da je Italija ostala važni mostobran Sjevernoatlantskog pakta na tom južnom krilu. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija i sljedećeg četvrtka govorit ćemo o posljeratnoj povijesti Italije. Povijest četvrtkom za vas su pripremili glazbena urednica Jana Vukres, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Srđan Nogić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.